e, məndən mənhəcini bəyan etdikdə, yəni nə nəzər tutulur, mən onu necə cavab verməliyəm? Barakallahu fik. Qardaşlar, bu məsələ mühüm məsələdir. Bu məsələ mühüm məsələdir. Və təşkil olsun ki, insanların çoxsun məsələni aşağı görür. Yəni, əla xüsus mənhəci bəyanı soruşdur ittihamlı olan insandan. Misal üçün. Əgər mən görsəz ki, suflər oturduqlar, ya da rafislər oturduqlar, deyirik, ha, ha, dostluq, moş kuş belə oturmaq, kəsmək, yiyib içmək saat. Sən, artıq mən haqq eləmişəm ki, sən məndən mənhəcimi bəyanını tələb edəsən. Çünki mən özüm məsəl ki, ittihama atıram. Dəlil də nədir? Dərsi əvvəlindəki həmin o məsələ, ən birinci sual. Lə yəcüzü təxir bəyənə vaxtil həcə. ihtiyaç görüldüğü zaman beyanın tehire salınması kadarındır gayrası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu sizin ananızdır. Zevcen falan kendisi. E, Peygamber sallallahu ihtiyaç gördü ki bu iki sahabe onlarda olan ilme göre Resulullah bu saçı itikafta olmalıydı. Mescidin içinde. İtikafın da şartlarından biri oldu ki mescitten çıkma olmaz. Yalnız şiddetli ihtiyaç zamanı. Bu saçı çöl ortasında göre Resulullah bir nefer kadınla gelir ihtiyaç gördüğü ki vacip de onları beyan ediyor yani. Özü sakladı onlara. Bu sizin ananız Safiye'dir. Dediler Subhanallah ya Resulallah. sen hakkında düşünün şey yok. Həmin qaydadır. Ulema bundan çıxardır. Eğer bir insan onun hakkında şairlər gətirsə, o mənhəcini bəyan eləməlidir. Bu sələfin mənhəcidir.